Sve o studentskoj tematici, problematici saznite u Studomatic. Dobro večer, dragi slušatelji drage slušateljice i dobrodošli u još jedno izdanje e, Studomatike. Večeras je sa mnom Dorijana Dodić koja je na stručnom osposobljavanju na Ekonomskom fakultetu u Centru za karijere. Dobro večer, Dorijana. Dobro večer, Majo. Možeš li e, reći našim slušateljima e, što je to zapravo Centar za karijere? Centar za karijere Ekonomskog fakulteta u Rijeci je zapravo centar koji se brine da studente osposobimo za tržište rada i prije nego što oni završe svoj studij. Znači, e, kroz niz aktivnosti im osiguravamo stjecanje dodatnih stručnih kompetencija. Tako da već od 2011. godine kroz e, stručnu praksu im osiguravamo da ono što nauče na kolegiju primjene u praksi. Znači u nekom od poduzeća s kojima imamo sklopljen ugovor u sklopu e, kolegija stručna praksa. To je samo jedna od aktivnosti, imamo niz drugih stvari kojima se bavimo kao što su konferencije, radionice, predavanja. A samo tijekom prošle akademske godine imali smo četiri studentske konferencije gdje su se mm, gdje je prošlo e, više desetaka potencijalnih poduzeća koji bi zaposlili naše studente. I kakav je onda e, odaziv studenata na te konferencije? Znači sve te konferencije su jako dobro posjećene od naših studenata, ali imamo čak i posjete sa drugih fakulteta jer su izuzetno zanimljivih tematika i sve one zapravo su usmjerene na to da povežemo naše studente sa poslodavcima. Bilo kroz neke panele, coffee breakove, neformalne razgovore u drugog oblika i tako dalje. Održavate li na fakultetu možda i baš razgovore za posao? E, dakle, da. E, kod nas na fakultet jednom mjesečno najmanje dolaze poslodavci koji znači traže naše studente. Odnosno u tom trenutku imaju otvorene neke radne pozicije i htjeli bi zaposliti studenta koji je diplomirao ili koji će uskoro diplomirati. Najčešće je to prvo kroz stručnu praksu, a potom i znači e, stalni posao. Rekrutacije su također uključene i bilo je raznih kompanija koje su uzimale naše studente. E, I kako pratite zadovoljstvo onda studenta time što, čim se bavite? E, znači, m, mm, anketiranjem, obavezno, znači pri završetku znači, obavljanja stručne prakse studenti ispunjavaju evaluaciju koliko su zapravo zadovoljni poduzećem u kojem su bili, ali isto tako e, na kraju svake konferencije, radionice, predavanja Isto tako se vrši anketiranje, usmeni razgovori. Znači bitno nam je da student kaže njegove dojmove o onome što se održalo, te da kaže neke eventualno prijedloge za ono o čemu bi volio više slušati. A e, pratite li koliko je studenata baš dobilo posao preko e, centra za karijere? E, znači mi imamo povratne informacije od poduzeća nekih. naši studenti, znači kad poduzeća traže među našim studentima onda je jave znači ako su zaposlili nekog. I odaziv je, mislim, vjerojatno vam je uspješnost onda velika. Da, znači sva poduzeća koja su došla kod nas, koji su radili regrutaciju su i uzimali naše studente. Jer super. traže ciljano, znači ekonomiste sa već nekim znanjima koja dobivaju u sklopu fakulteta kako studente pratite onda e, sve njihove dodatne aktivnosti? Ili vam oni moraju nekako sami donijeti e, čime se sve bave ili vi već to imate u sustavu? a, na primjer ako su aktivni e, na kongresima, ako su aktivni negdje, jel to isto pratite ili pratite znači samo ocjene i ono studentski aktivizam na fakultetu? Znači pratimo um, ljude koji dođu na neku konferenciju, ide potpisna lista i onda i na kraju te konferencije ili neke druge radionice se radi anketiranje. Tako da je obavezna prijava, ali registracija na ulasku. A, da, trebaju li se e, svi studenti prijaviti baš u centar za karijere ili vi pratite znači baš sve studente na fakultetu? Znači ovako, um, imamo različite vrste aktivnosti, neke su usmjerene na prve godine, neke na završne godine, neke su na sve kao konferencije i zapravo um, zavis, ovisno od aktivnosti tako idu i pozivi. Ali isto tako ide i obavijest o nekom događaju na Facebook i na web stranice i tako dalje. Mm. Tako da mogu i na te događaje, na tipa konferencije doći, kao što sam rekla, i studenti sa drugih fakulteta. Jer znači dolaze i kod nas na stručne prakse studenti sa drugih fakulteta. Znači ekonomski fakultet, e, svi, svi žele da. poslove tamo. Da. Super. E, na koji način e, prikupljate poslodavce? Javljaju li vam se oni sami ili vi njima? Znači mi radimo sa oko 60 poduzeća partnera, znači s njima imamo sklopljene ugovore o suradnji na području stručnih praksi i tako dalje. Do njih se dolazi znači ili se oni nama jave ili putem nekih druge puteva, neke konferencije druge tako dalje, upoznavanje. Budući dakle, da Centar za karijere miče barijere baš između studenta i poslodavaca i ono radi neki most, e, smatraš li da bi svaki fakultet trebao imati Centar za karijere? Pa mislim, e, ja sam jako ponosna što sam dio Centra za karijere jer mi se stvarno trudimo da studentima omogućimo to povezivanje sa svijetom gospodarstva, a samim time i lakši ulazak na tržište rada. Jer oni kroz sve te aktivnosti e, jačaju svoje stručne kompetencije koje poslu poslodavci izuzetno cijene i traže kod mladih ljudi koji završavaju fakultete. Mnogi studenti su prepoznali tu činjenicu da se to traži, da je to potrebno, ali ovaj, još mnogi ne znaju da zapravo im nije dovoljno to obrazovanje formalno, nego trebaju svoje znanje brusiti praktičnim znanjima. Tako da, ovaj, da, e, bilo bi super kada bi postojalo puno centara, ali evo, drago mi je da mi imamo ovako jako dobro razvijen centar za karijere koji našim studentima stvarno pruža čitavu paletu mogućnosti gdje oni mogu razvijati svoje vještine profesionalno. Evo, napravit ćemo jednu glazbenu pauzu za Ironik i vraćamo se ubrzo. Uživajte se tek e, sada priključili. E, sa mnom je Dorijana Dodić iz Centra za karijere na Ekonomskom fakultetu. E, je li danas e, studentu jednom e, dovoljno da samo završi fakultet u današnjem svijetu? Mm, ne, nikako. Mislim, fakultet je odskočna daska. Tu u sklopu fakulteta svih, tako i našeg, postoji niz drugih aktivnosti. Evo, Centar za karijere je jedan, ali postoje razne studentske udruge, inicijative, volontiranja kojima student može pristupiti i razvijati svoje vještine. Jer kao što sam rekla, fakultet je super, a ovo su samo dodatne aktivnosti koje će njega potaknuti da radi, razvija se dodatno. Znači, fakultet je, ali treba još dodatno te stvari. Jesi li ti za vrijeme svojih e, studentskih dana isto bila e, studentski aktivna? Uh, jesam, jesam. Stvarno od prvog dana studiranja sam zapravo bila svugdje od raznih udruga, volontiranja, case stadija, poslova jednog, drugog, trećeg. Stvarno se znalo desi da sam radila dva posla, fakultet, uh, case study neki, tako da je stvarno bilo natrpan raspored. I koliko možeš reći da ti je to pomoglo da se ostvariš i kao osoba, a možda i da stekneš još neke kompetencije i vještine? Kao prvo pomoglo mi je da shvatim što želim, da znači osvijestim ono u čemu sam dobra, ono u čemu nisam dobra i što bi trebala razvijat. Ali mi je pomoglo znači da sam danas tu gdje jesam, pomoglo mi je da steknem dodatna znanja i vještine i u konačnici da steknem to samopouzdanje koje traže poslodavci. Učite li vaše studente ili im dajete i neke edukacije baš na to kako e, pristupiti poslodavcu, kako uh, se ponašati na razgovoru za posao? Tako da, mislim svi naši pa, partneri poduzeća daju u sklopu regrutacije neki, neki okvir odnosno kažu što je dobro na razgovorima za posao, što nije. Tako da svako poduzeće individualno i svakom poduzeću kad se neko prijavljuje za posao ne može doći sa CV-em koje je pripremao, ne znam, za jedno poduzeće u sektoru financija doći kod marketingaša. Nije isto da li će, tu je malo formalnije, tu je malo drugačiji oblik, znači sve je to razlik, postoje diferencijacije. E, na koji način e, pripremate onda studente e, da, da dođu u prvi kontakt sa poslodacima, budući da nekad znaju biti preplašeni i sigurno još ne znaju što ih sve čeka kad prvi puta se prijavljuju za posao u neku praksu? Pa znači, od početka im govorimo da se trebaju pripremiti. Važna je uvijek dobra priprema tako da, ovaj, kao što sam rekla, svaki poslodavac je individualan i svakom se pristupa drugačije. Oni samo moraju biti sigurni u ono što žele i što očekuju od poslodavca. Nema problema za one koji se, koji se dobro spreme, koji su spremni na to i koji imaju sposobnosti i znanja koje mogu ponuditi poslodavcu. E, stalno slušamo kako je ekonomista previše i da ne bi ih se toliko trebalo upisivati. E, smatraš li da je to dobro, e, da bi kao trebali smanjiti kvote ekonomista ili je zapravo svaka osoba individua i svaka osoba se može pronaći u nekom drugom putu? Kao prvo to je predrasuda. Mi imamo podatke sa Zavoda za zapošljavanje koji pokazuju zapravo da se naši studenti u roku, 90% naših studenata se u roku dvije godine zaposli. Znači Tako. zapravo jako velika stopa. Preko 90% naših studenata se zaposli u roku dvije godine od završetka studija. mislim da postoje one cikličke nama je ono završetak studija u sedmom ili u devetom mjesecu i onda tu malo variraju podaci, ali da, u roku dvije godine... E, to je baš, to je odlična stopa i to je stvarno, evo, meni isto šo, šokantan i pozitivno šokantan podatak, budući da ono, stalno, stalno baš u medijima možemo čuti kako ih, je, kako ih je previše i ne znam kako ljudi koji pišu ekonomiju da oni ne znaju što žele, ali mislim da to nije istina. Pa e, ekonomija je jako široko područje, obuhvaća preko 200 zanimanja Znači ekonomista uvijek treba. I, a mi sami e, kad dobijemo neki oglas za posao ga objavljujemo na Facebooku, na web stranicama, tako da oni koji eventualno ne znaju gdje bi radili ili mogu uvijek pogledati te stranice i vidjeti aha traži ta, to poduzeće, to područje tako dalje, mogla bi se prijaviti. Tako da stvarno radimo na tome da se povežu studenti i poslodavci. E, je li centar za karijere onda baš taj jedan e, ključni faktor e, koji može nekome, koji nekoga može usmjeriti u pravi put, u njegovu pravu karijeru? Naravno, centar za karijere ekonomskog fakulteta je uvijek ovdje da pruži podršku, podršku u bilo kojem obliku kroz radionice, konferencije, razgovore, savjetovanja. Mi smo uvijek ovdje znači da radimo na stručnim kompetencijama naših studenta i da im pomognemo da se snađu na tržištu rada. Znači, bili rekla neku završnu riječ našim studentima, e, zašto da budu drugačiji i na koji način dakle, da postanu drugačiji, zašto da budu studentski aktivni? Poslodavci traže različitost kod svake osobe morate uvijek ponuditi nešto drugačije. E, mi smo ovdje samo da vam pružimo neke stvari koje možete uzeti na vama je da e, dođu i vide što ih zapravo zanima. Da li ih zanimaju financije, da li ih zanima marketing ili neko drugo područje. I da se onda na tome području usavršavaju, a to će najlakše kroz niz aktivnosti koje nudi studentski život, koji je zapravo predivan. E, toliko prilika, toliko inicijativa od strane udruga nekih i drugih ustanova da je to ono stvarno predivno. I kada bi uzeli samo jednu od tih stvari, kada bi radili samo na jednom području, to je bilo stvarno super. Jer s time ne samo da će se obogatiti kompetencije, nego ćete raditi na svom samopouzdanju, širit ćete mrežu poznanika, sve to će vam danas sutra jako, jako dobro doći prilikom zapošljavanja. Hvala ti puno Dorijana na ovom istrpnom razgovoru gdje si nam sve lijepo objasnila, a vi dragi slušatelji ostanite uz program Radija Sove. Hvala Maja. Sve o studentskoj tematici, problematici sasnite u Studomatic.